մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծիլինար Գրիգորյանը։ Ծնվել եմ Բադարագյուղում, բայց մեծացել գիտակցական ողջ կյանքս անցել Ստեփանակերտում, սովորել եմ քաղաքի թիմիկ միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև ավարտել եմ Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի պատմալիզվագրական ֆակուլտետը եւ 1959 թվականի աշխատանքի անցել Ստեփանակերտի գիշերտիկ դպրոցում, ուր աշխատել է մինչև դպրոցի փակումը։ Դպրոցը փակելուց հետո ամբողջ մանկավարժական կոլեկտիվի տեղափոխ լինելով դպրոցը, նրանց հետ մեկտեղ նաև ես եմ աշխատել մի ուսումնական տարի, հետո 1975 թվականին ինձ նշանակել են համար 1 դպրոցի ուսմասվար։ 1980 թվականից մինչև 1994 թվականը եղել եմ այդ դպրոցի տնօրենը ինչպես տեսնեք, իմ ողջ գիտակցական կյանքը կապված եղել դպրոցի հետ, երեխաների հետ։ Ինձ համար երեխաները ամեն ինչ են։ Երբ մարդիկ հարցնում են, դուք ինչ որ մի հոբի ունեք, զբաղմունք, ես միշտ ասում եմ, ինձ համար ամենասիրելի երեխաներն են գրքերում ծաղիկները։ Սիրելի իմ աշխատանքը, սիրելի իմ գործընկերներին, աշխատել եմ հաստորեն 4 կոլեկտիվ վերջին 8 տարին աշխատել եմ Էրուդիտ ռուսական դպրոցում որպես հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչ ուրել եղել եմ, միևնույն է իմ հոգում իշտերել եմ իմ բոլոր գործընկերների, իմ բոլոր սաների, թե սերը, թե համակրանքը երբեք չեմ մեծամտացել, միշտ եղել եմ համեստ, որտեղ զգացել եմ, որ այն աշխատանքն է մարդուն եւ հեղնակություն բերում եւ անուն բերում ոչ թե անվան համար, այլ ես այդպեսի մեծացել, մեծացել մի ընտանիքում, որտեղ աշխատանքն է գնահատվել։ Ձեր ծնողները ինչ մասնագիտության տեր էին։ Մայիս միջնակարգությամբ կիներ աշխատել էր պես քարտուղարի դատախազությունում։ Հայրս եղել է մարզային դատախազ եւ դատավոր։ Հայրս պատերազմում երբ սկսվել է, կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ։ Ես ընդամենը 3 տարեկան եմ եղել, 6 տարուց հետո է վերադարձել հայրս։ 46 թվականին վերադարձել։ Ես նրան չեմ ճանաչել Դորոթեցել եմ այս բակոնոված կերանում, ես ու Քուրստանը, դուրբացեցել մի զինորական հագստով մարդ, մեզ են նայում, ուզում եմ ես գրկի, բայց մենք խուսափում ենք, որտե վեց տարի չեմ տեսել, նույնիսկ մոռացել ինչպիսին է նա։ Քուրս վազում եմ մորս կանչում գալիս են, իրար նայում են երկուսն են լացում գրկում ես, հետո հասկացել ենք, որ հայրս վերադարձել է։ Հորս բացականության ժամանակ շատ դժվարություններ ենք կարել, մարիս հիվանդացել է, աշխատող չկար, տատս վաղոցեր մահացել, իս հորս տատը հորս բացակացյան ժամանակի մահացել, հանդատ լացերինում մորդուս տեղություն չունենալով։ Բայց հորապապս մեզ օգնում էր գյուղից մեզ համար հատապտուղն է, կարտոֆիլ, յացակամթենդմին այսպես մենք գոյատևում էինք։ Բայց հորս վերադառնալուց հետո արդեն կյանքը կանավորվեց, նորհոնի մեջ մտավ, Մարիս բուժվեց, կազդրվեց, մենք արդեն դպրոցում էինք, սովորում էինք անավոր։ Այսպես անցավ իմ մանկությունը։ Ձեր մանկության եւ երիտասարդության տարիների Ստեփանակերտ։ Մեր քաղաքը շատ եմ սիրում։ Իմ ոչ կյանք անցել այս չաշած ուսանողական 5 տարիները, որ բացակայում են ել ժամանակավոր, որտեվ ոչ միայն արձակուրդությունը շապատ կիրակյուրերով գալիս էինք եւ ուրախանում էինք, երբ նոր շենքեր կառուցվում, երբ նոր բան էինք տեսնում։ Մենք այնքան էինք գովում մեր քաղաքը, մեր Բաքվիցի ընկերուհիներին, որոնք երազում էին տեսնել Ստեփանակերտ, Մոսկվան եւ Պետերբուրգը։ <laughs> Նույնիսկ կատակում էին։ Քաղաքից երեք աղջիկներ էինք, դպրոցական երեք ընկերուհիները միասին կատակում էինք, ասում են, հիշում ես, դա այն տրամվայի կանգառուն, ես ինչ մտեցավ խոսից։ Ասում եմ, քաղաքում ծեր դրամայեք, ասում եմ, բա ինչպես։ Ուզում եք, որ մեր քաղաքի մասին անպայման շատ բարձր կարծիք կազմեմ։ Այս ժամանակ քաղաքը գողտրիկ էր, մաքուր էր, բայց փոքր էր, կարելի էր 10-15 րոպեի մամուշ քաղաքը շրջել։ Քանի տարի անցել, արդեն 53-րդ տարին աշխատում եմ, եւ օր-օրի վրա քաղաքը մեծանում է, գեղեցկանում է, շենանում է, նույնիսկ եթե մի քանի ռոբ բացակայես կամ քաղաքի որևէ թաղամասում երկար ժամանակ չես լինում, հանդիպում ես մի նոր շինության, մի նոր կառույցի։ Քաղաքի որ անկյուններ սիրելի ձեզ համար եւ այսօր էլ կա։ Քանի որ իմ անկություն անցել է, Սանսցի Դավիթ փողոցի այս երկրագիտական թանգարանի կողքին պետական երկարկանի շենք կար։ Ներկայիս Ռասիայի դիմաց շենքը ռետագործությունից սվարվել է 20 տարի անցել ամեն անգամ այդ ճանապարհվածի սիրտս մակտում է։ Հիշում եմ ծառը, հիշում եմ նստարանը, հիշում եմ մեր բակը, մեր բակի մարդկանց։ Այդ տներն ինչպես էին կոչում։ Պարտակտիվի։ Պարտակտիվի տներ։ Պարտակտիվը դեպի աշխատում են կուսակցական աշխատողներ։ Ես այդտեղ եմ մեծացել, չգիտեմ, ինչի՞ իմ ծնողները որտեղ են ապրել եղել, բայց ես աչքս բացել եմ 37 թվականից սկսած այդ շենքն է միջև 92 թվականը, միջև ռմբակոծությունը։ Իսկ դա Պիտաչոկի մոտն է, քիչ ներքև շուկան է։ Ես համարա քաղաքի բոլոր մարդկանց ճանաչում եմ, քանի որ շուկայի ճանապարհը մեր պատշգան բիտակով էր ասում նույնիսկ հերվից ես քալվասկի վրա ասում էի սա էս ինչն է գալիս սա էս ինչն է ջեմում են չգիտեմ, ինձ դուր էր գալիս, դուր էր գալիս մեր բնակչությունը, դուր էր գալիս մեր քաղաքացիների կուլտուրան, անչափ բարեկիրթը։ Ես այդ այսօր չեմ տեսնում ցավոք։ Հետո ես չեմ հիշում, որ քաղաքում գորգորացող մարդ լիներ, չեմ հիշում, որ վիրավորանքներ, հայհոյանքներ լսվեր, Հիմա մի քիչ փոխվել է, ես դա ցավով նշում, որտեվ ինքս մանկավար լինելով ինչ որտեղ ինձ էլ է մեղադրում, որ ինչու այսպես է ստացվել, որ այսօր մեր երեխաները այն մակարդակը չունեն, եւ դա վերագրվում նրան, որ քիչ են կարդում, քիչ են շփվում մշակույթի հետ, քիչ են ընդօրինակում մեծերին։ Բոլոր դեպքերում կյանքը փոխվել է։ Ճիշտ է, պատերազմի հետքերը դերևս ունեն, այնուամենայնիվ կյանք առաջ է ընթանում գուցե սոցիալապես դերևս այն մակարդակին չի ասել մեր բնակությունը, այն ցանկալի հաջողությունները դեռ չունենք, այնուամենայնիվ այս առաջընթացը չտեսնել ճիշտ չի լինի նորանոր փողոցներ, նորանոր շենքեր, աչքին շոյ ծաղիկները ամենուր։ Շատ բան է արվում քաղաքում։ Ջրամատարկարման հարցնեն, կոմունալ շատ հարցեր են լուծվում։ Միայն մի բան, որ դերևս պակասում է, դա այն է, որ չկան գործարաններ, ֆաբրիկաներ, որտեղ բնակչության մեծ մասը կարողանար իր աշխատանքը գնել։ Առանձնապես երիտասարդությունը։ Ես հանդիպում եմ բանակից վերադարձած երիտասարդներին, որոնք չգիտեն իրենց ժամանակը որտեղ անցկացնեն աշխատանք հիմնական չունեն եւ ինձ թվում է առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձի երիտասարդության առանձնապես այս խավի վրա, որոնք պետք է մեր շարունակողները լինեն, անպայման, անպայման նրանց համար պետք է աշխատատեղեր ստեղծվեն, որպես նրանք կարողանան իրենց օրին տեղը գտնել կյանքում ընտանիք կազմեն։ Գերդարցյան, երբ ասում են Ստեփանակերտ, ում եք հիշում, ում կարազնացնեիք։ Ստեփանակերտի կյանքում ովքեր են հետք թողել։ Ես չեմ ասում անպայման նրանք լինեն պաշտոնյաներ, Ստեփանակերտի գոլորիտը ովքեր էին կազմում։ Այն ժամանակ էպսի մեծ տարբերություն չկար պաշտոնյաների ոչ պաշտոնյաների միջև։ Քանի որ ես ապրել եմ ասացի այդ Պարտակտվի շենքում, ներկայիս Թանգարանի շենքը երկու մասի էր բաժանած։ Մի մասում ապրում էր մարզկոմի առաջին քարտուղարը, նույն շենքի երկրորդ բաժնում ապրում էր գործկոմի նախագահը։ Եվ մի բակում ենք մեծացել։ Նրանց երեխաները եւ մեր բակի բոլոր երեխաները տարբերություն չկա թե համարսկումի առաջի քարտուարի երեխան է կամ կորսկումի նախագահի մեր բակում ապրում են երեխաներ որոնց հայրերը հայրական պատերազմում են զոհվելիս չմոռան որ մայրս լացած գալիս էր ասում է բայց ինչ չկա Զգում էինք, որ ինչ որ վատ բան է կատարել, բայց այդ երեխաները այնպես էին ներվել։ Նրանք չէին տարբերվում մեզնից։ Մենք էլ չէինք զգում, որ նրանք առավելությունն են թե չէ։ Բայց իսկապես չունեին էլ։ Միթե առավելություն է, ասենք, եթե հայրը բարձր պաշտոնում է աշխատում։ Ոչ մի անգամ նրանք ցույց չտար։ Շատ սովորական առօրյա կյանքով ապրում էինք, միևնույն խաղերը, ինչման ամ ծիրանին թափում ենք միասին ուտում, թիծառը թափում ենք միասին ուտում։ Ես չեմ մոռանում, այնտեղ առաջի քարտարել Գրիգորյանը Գերաբրամյան Սարգսներին տեղաբրում, դե Շահնազարներին տեղաբրում, Ապոլոյերին տեղաբրում, բոլոր երեխաները միասին եք մեծացել շատ համերաշ։ Ես այդ մարդկանց հիշում, շատ բարձ են եղել, մարդկային են եղել, ուրشادիր են եղել հարիվան երեխաների նկատմամբ։ Հիշում եմ մեր տան դիմաց Ռասիա կինոթատրոնի ամբողջ տարածքը հետևի մինչև երրորդ դպրոցի շենքը, այդեղ ապրում էր Աբրամասիիչ անունով մի գյուղատնտես Գերմանիայում կրծուսացած շատ մեծ այգի ուներ այդ ագին չքնաղմի բուրաստաներ ամեն տեսակի մրգատուծարեր կային ամեն գառնան երբ ծաղկում էր այդ այգին ցանկների բույրը կարծես մի դրախտում ենք լինում լինեն տարբեր կարմիր սպիտակ վարդագույն ցանկներով նեղոներ այնպեսի բզոց են թուն է թե դու դրախտում ես այդ մարդը երեխա չուներ միշտ ագեկույթի ժամանակ մեր բակի երեխաներին կանչում էր բոլորս գնում ենք եւ օգնում ենք եւ ինձ բաժներ տալիս մեզ իսկ աշնանը երբ դերևաթափ սկսվում էր Թեև այգին ինչ գուներ էր դառնում, տերևների հավաքում էին գույտերի վրա, ցածկոտում, խաղում, թավագլոր լինում, տղա աղջիկ տարբերություն չկար։ Եվ մենք չէինք տարբերում ես մեկի տղան, ես մենք ինքան ջերմ էր մտերմություն, ինքան անմիջական, որ նույնիսկ եթե կես գիշեր էր դառնում մենք խաղում, մենք մեր ծնողները չէին անհանգստանում, չէին կանչում, չէին արդյելում, գիտե որ մենք ուրիշտեղ չենք, ված բան երբեք չի Մի մեծ ընտանիք ենք եղել, Պարտակ տվի շենքի, թե բնակիչների, թե երեխաները անչափ համերաշխ մտերմիկ են եղել։ Այ իմ մանկությունը այստեղ անցել եւ ես եւ տխրությամբ եմ հիշում, եւ ուրախությամբ եմ հիշում, եւ մորմոքում ես իր դասորդացի շատ այսօր չկան, բայց ինչ որտեղ իմ հիշողության միշտ նակնացին եւ ամեն անգամ հիշելիս դուրս վերապրում եմ այն մանկական երազանքները, այն մանկական ուրախությունները։ Այսպես եղել իմ մանկությունում։ Եթե դուք բնակվել եք շուկայի մոտ, ապա երևի ամեն օր հանդիպել եք շուկայի դրա մոտ կանգնած համբալ Ռուբենին։ <laughs> Ճիշտ է, երբ մայրս ասում էր վռազ պետք էր մի փունջ կանաչի կամ հանկարծ ինչ որ մին վռազ բանի որ ինքը չէր հասցրել, գնում էի ինչ կանգնած էր այնտեղ շինելը հակին, չէր էլ կոճկում իր արվարադրած, էս մի թև, էս մի թևի տակ։ Եվ մարմնի վրա անմիջապես շինելն էր հակնում։ Միայն տակից նա հակուշ չէր կրում։ Եվ մի մետաղի մամբասեի տուփի մեջ հավաքում էր դրամները, ամեն անգամ երբ նրան փողին տալիս, երբ մեկը շատ էր ասում, պետք չի շատ պետք չէ։ Այսօր ես հացի փող ունեմ։ Մի անգամ ուսանողական տարիներին եկել էինք եւ մեր աղջիկներից մեկը լուրը պիտի սпасեր սիրած տղայից եւ երկար ժամանակ նամակ չէր ստացել։ Հերախոսով զանգել է, որ պրակտիկայում եղել եմ այդ վերադառնալը շտով ուրախությունից նա գնացել է շուկա եւ ժամանակ 5 ռուբլանոց է։ Տվել է Ռուբենին, Ռուբեն չէ, չէ, չասմա չեմ վերցնի։ Պոտեք դուր ինձ։ Ռուբենը պարսկահայ է եղել, որբ տղա է եղել, այստեղ մեծացել ու այդպես էլ։ Բայց ինչպես է Ղարաբաղում հայտնվել։ Դեռ չեմ, բայց գիտե որ ասեմ այստեղ մի հերավոր բարեկամ է ունեցել, բայց մտերմություն չէին անում, բարեկամություն չէին անում։ Իսկ թե որտեղ էր գիշերուն դա էլ հայտնի չէր։ Այն ժամանակ պատրաստեք, որ մեր քաղաքում գողություն չկար։ Մեր քաղաքում մուրացկաներ չկային։ Միայն համբալ Ռուբենն էր։ Նադյա շուկայի դրամոտ էր կամ, բայց որ ասես գնա դռներից իցի պահանջի կամ իջմա չէ, թե օրվա իր հացին փողը վաստակել էր, ավել չէր վերցնում։ Ինչով է անկրկնելի Ստեփանակերտը։ Ինձ համար անկրկնելի իր դիղծությամբ եւ པարզ է եւ յուրատեսակ է թե բնությունը թե մեր քաղաքի դիրքը թե ճանապարհները ուր էլ գնում ես չգիտեմ Ինձ համար այնքան հարազատ է դարձել, ես ուրիշտեղ չեմ կարողանում, անգամ եթե կար ժամանակով ուրիշտեղ եմ գնում, կարոտում եմ։ Էնպես է կանչի, ինչպես հարազատ մայրը քեզ կա կարոտի կկանչի։ Ամբողջ կյանքումս այստեղ եմ ապրել եւ չեմ էլ պատկերացնում այսուհետ թե ուրիշտեղ կլինեմ եւ մի օր չեմ բացակայել պատրաստմի տարիներն մի ժամ անգամ չեմ հեռացել քաղաքից, մեր փողոցից, մեր բակից, մեր տնից։ Ես որ ինձ համար թանկ է։ Թանկ է ամեն մի քարը, թանկ է ամեն մի շենքը, թանկ են իմ քաղաքի բնակիչները։ Ճիշտ նրանք շատ եմ թողվել։ Հիմա նախկին բնակչության երևի մի 10-րդ մասն էլ չի մնացել, բայց մեկ է իմ քաղաքի գոլորիտը, իմ քաղաքի մակրությունը, իմ քաղաքի օդը, իմ քաղաքի մթնոլորտը, Այս հին ու նոր շենքերը, այս բոլորը անչափ հարազատենից։ Իսկ Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Գուցե սա նրանից է, որ մենք փոքր քաղաքում ենք, համարյա եթե ոչ բոլորը գոնե մեծ մասը իրար գիտենք, կամ համատեղ աշխատանքի, դե գուցե ինձ է այդպես, որտեղ ես երկար տարիներ եւ ծնողական շրջապատի հետ եմ կապված եղել, կուսակցական աշխատանքի հանգամանքում շփումները մեծ են եղել եւ ժողովրդի հետ ամիջապես կապ ունեցել եմ։ Համարյա քաղաքի բոլորին ճանաչում, ինչ աշխատից վերջին տարի տարիների նոր երիտասարդությանը։ Հաճախ երբ ամուսնու սեր փողոցով գնում ենք, ինձ բարևում են, ասում են, «Ինչ է բոլորը քեզ բարևում են, ինձ բարևող չկա»։ Իմ աշխատանքի բնույթի հետ է դա կապված։ Այդ կապը, մտերմությունը, բարձությունը եւ իսկ նշեի բարությունը, Ստեփանակերտների բարությունը։ Ինչ իրեն թույլ չտա իսկական Ստեփանակերտին։ Երևի լքել տուն, հեռանալ իսկական Ստեփանակերտին, եթե նույնիսկ հեռանում է ոչ թե նա չի սիրում քաղաքը, այլ ճակատագրի բերումով է լինում, բայց մեկ է նրանք կապված են բազմաթիվ թելերով միշտ էլ հուզմունքով է խոսում, որին էլ հանդիպում ես։ Ես վերջերս հանդիպել եմ Ամերիկա մեկնած մի ուշչուհու, մի ակաղջիկներ ամուսնացել է, ստիպած տեղափոխվել է։ Շուկայի ճանապարհում հանդիպել ենք, մտեցել է գրկախառնած, մա չես պատկերացնում ինչքան եմ ուրախացել, որ ես հանդիպել եմ ցեզ, ասում եմ, այնտեղ կարող ես փողոցում ընկնել, օրերով ընկել, քեզ ոչ ոք չի բարի, քեզ ոչ չի հարցնում ով ես, որտեղից ես։ Բա ափսոս չի մեր Ստեփանագետը, որտեղով գուրում ես ծանոթ մարդու ես հանդիպում, հարցնում են ինչպես ես, ինչ նորություն կա։ Իրարով ապրում էինք մենք։ Եվ նա տարապում է, չնայած ասում է, ես այնտեղ եմ ապրում, մեկի ասում են, դա ապրել չէ։ Դա ֆիզիկապես գույություն պահպանել, բայց հոգով մենք այստեղ ենք ինչ ավանդույթներով ու սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը նկատի ունեմ Արցախյան պատերազմը։ Մի թատրոն ունեինք Այս էտնի թատրոնը մեր հոգևոր բաժները բավարարում էր։ Ես չեմ հիշում, որ նոր ներկայացում լինի եւ քաղաքի այն սիրուցկը մտավարականություն նույնիսկ մեկը բացակայ։ Պատահ մեր երկրորդ անգամն էին գնում նույն մարդկանց այնքան դիպում, որ թե այլ ուրիշ հաճախորդ չկար, այլ ուղղակի նրանք ուզում էին։ Ես իմ հացավով հիշում, որ մենք չունենք թատրոն։ Դա ինձ համար մեծ կորուստ է, որտեղ ամենածանր պահերին թատրոնը պահել եմ մարդկանց։ Մենք ունենք փարայր դերասաններ, իմ պատանեկության շրջանում ոչ մի ներկայացում բար չեմ թողել։ Չեմ օրանում Օվչյանին, կնոջը Թամարային, չեմ օրանում Ալվարյանին, ռեժիսորը կնոջը Թակուհուն, որ փափագի դերեր կատարում, գիքորի դերեր կատարում բավականին հասուն տարիքում այնպես մեծքիներ, բայց իմ ճկունությամբ էր խաղում այդ պատանիների դերը։ Չեմ օրանում Գուրգեն Հարությունյանին, չեմ օրանում Զինավոր Գևորքյանին, Կորգանյանին, Շմիննայի եւ Գուրգանյանի սոսի վարդերը։ Ինչքան ջերմություն, ինչքան զգացմունք, ամբողջ դահլիճը վարված հետևում էր նրանց հետ միասին ապրում, նրանց հետ հուզվում, նրանց հետ ալեկոծվում եւ ափսոսում եմ որ հիմա նման դերասաններ չունենք, բայց եթե թատրոնը գործի, անկասկած մենք տաղանդա որ երիտասարդներ ունենք, նրանք էլ կհասնեն այդ մակարդակին։ Ստեփանակերտին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին յուրաքանչյուր բնակիչ իր քաղաքի եւ տերն եւ ծառան։ Յուրաքանչյուր Ստեփանակերտի պարտավոր է մաքրուպահի քաղաքը, իր բակը, իր փողոցը, իր պատշգամբը, իր աշտավայրը, իր շրջապատը։ Չքնաղ է մեր քաղաքը, աննման է մեր քաղաքը սիրենք մեր քաղաքը, պահենք, պահպանենք, զարգացնենք, առանձնապես շահդրություն դարձնենք ծառերին, ծաղիկներին, որոնք գեղեցկացնում են, որոնք մաքուր են պահում մեր օդը, ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Սվետլանա Դավթյանն ինչպես է վերաբերվում կրթության բնակավարում կատարվող փոփոխություններին, ես չեմ ուզում բարեփոխումներ ասել։ Դպրոցը դարձել է 12-ամյա, այս 2011-12 ուսումնական տարում ավագ դպրոցների առաջին թվարկումն են տվել։ Չնայած դպրոցում չեմ աշխատում, բայց իմ թորները սովորում են դպրոցում եւ տեղյակ եմ թե ինչ է կատարում դպրոցում։ Գուցե Բոլոնյան համակարգ միջազգային չափանիշներով ուզում են առանձնացնել, ինչ որ նորություններ մտցնել, բայց իստվում սովետական կրթության համակարգը ամենալավն է եղել եթե դա պետք է լի համենայնպես պատրաստ չենք։ Պետք է ստեղծեին նախ մասնագետներ, ծրագրեր, դասագրքեր համապատասխան, նորդ անցնեին դրան։ Տեր Դավթյան, ձեր նախքին սաները ակնածանքով ու հարգանքով են խոսում ձեր մասին։ Անկախ նրանից լավ են սովորել թե վատ։ Իսկ դեպի աշակերտի սիրտը տանող ճանապարհը հեշտ չէ գravel։ Ունեք ձեր փոքրիկ գախնիկը։ Ես գախնիկ չունեմ, Ես ինքան թափանցիկ եմ ապրելու աշխատել, ազնիվ եմ վերաբերվել բոլոր երեխաների, ինձ համար տարբերություն չի եղել, թե իմ դիմացով է։ Ես երբեք ծնողի հետ հաշվներ չեմ ունեցել։ Ես երբ մտել եմ դասարան, մոռացել եմ ամեն ինչ, ես եւ իմ աշակերտները։ Ված աշակերտներին միշտ պահել եմ այնքան, որ հիշնել, որտեղ ուսումնարաններ ունեին, քարազապես տղաների նկատմամբ ես հատուկ վերաբերմունք ունեի։ Հետեւ այդ տարիքում տղաները ուսումից մի քիչ հեռանում են, մի քիչ դժվարանում են։ Երբեք չեմ թողել, որ իմ դպրոցից որևէ տղա թողնի հեռանալ չի եղել։ Ինչքան ես աշխատել եմ դպրոցում, ոչ մի տղա միջև 8-րդ դասանը չի թողել դպրոցը հաշվելու որ թող մի քիչ բաց սովորի, կհասցնի միջակին, միայն նա իր ինքերական շրջապատումները, քան թե նա դուրս մնա փողոցում ինչ որ մեկ ուրիշ ազդեցության տակ նա։ Նրանց մեջ գնահատել է մարդուն։ Միայն գիտելիք չէ։ Ես հիշում եմ դիշորտիկ մաշատելու ժամանակ առաջին մանկորում Գերարամյանը ինձ քննադատել մի աղջկա վադնելու համար առաջին տարին աշխատում եմ զարմացել մաս մեզ ինչու ինձ քննաչոր էս աղջիկ իսկապես ի վիճակի չի բայ սերը տարբերի բայ ժամանակները ասում ես դա ինչու է զարմանում որ ազնվի չի կարող տարբեր ազնվի այդքան է կարող կարող սովորել միայն։ Ինչի՞ ես պահանջում ավելին, ինչի ինքը ի վիճակի չի։ Համ ոչ գիշեր չեմ քնել։ Հետո մտածել իսկապես աղջկան հնարավորությունը այսքան է։ Դրանից հետո ես արդեն ամեն աշակերտի չափաբաժինն էի ճանաչում։ Ինչքանի է նա ի վիճակի ձգել, երբեք չեմ խեղդել։ Եթե զգացել որ երեխայի մեջ կա ձգտում, միջակ է, բայց նա ուզում է բարձր գնահատական ստանալ, այդ հնարավորությունը ես տվել եմ։ Հաշվելու որ մեկը, եթե բարձր չնի, միջակը գոնե ինքը ունի, բայց այս ձգտումը ես չեմ ներծրել։ Եվ դա է որ երեխան զգացել է, նույնիսկ մեկ օրվա աշխատանքն եմ գնահատել, 60 օրով այսօր դասը շատ լավ սա իսկ ես դրան գովել եմ, իսկապես։ Տեսնես կարող ես սովորել, տեսնես հասնում ես, տեսնես աշխատանքի ինչ հաճելի հետևանքի ունենում։ Պես երեխաները ձգտել են հասել իրենց ցանկալի արդյունքին ինչ գախնիկ չկա, գախնիկ սա է, պիտի ճանաչես աշակերտին, պիտի հավատաս աշակերտին։ Երեխան ջերմաչափի նման տարբերում է, ուշ չի վերաբերում անարթարությունը չի հանդուրժում։ Երբեք, եթե երեխան հիաստափում է առաջին հերթին անարթարությունից, չպիտի ուշ չի չտարբերություն դին աշակերտների միջև։ Այսօր շատ են ասում, որ Ոսման հարգը ընկել է, մանկավարժի հեղինակությունը նույնպես, եւ պատճառը համարում են ժամանակները ձեր տեսակետը կուզենայի իմանալ։ Ես չէի կապի ժամանակի հետ, եթե ուսուցիչը բարեխիղճորեն կատարում է իր պարտականությունները, եթե նա իր աշխատանքին վերաբերում է պատասխանատվության բարձր զգացումով, եւ գիտե որ իր դիմացինը իրենից սпасումներ ունի, իր ասելիքը պիտի հասնի աշակերտին եւ իր ներկայությունը տհաճ չէ երեխաներին, երբեք ուսիչի հեղնակություն չի ընկնի իրենից է կախված։ Ոչ մի գույս չի համար հեղնակություն չի ստեղծում։ Ամեն մարդ ինքն է իր համար հեղնակություն ստեղծում։ Ուրիշ ոչոք չի կարող անել այն, ինչ ինքդ քեզ համար կարող ես անել։ Իսկ ուսման հարգը ընկել է։ Ոչ թե ուսման հարգը ընկել է, այլ հիմա ընդհակառակը բոլորն են ուզում բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Որովհետև այսօր բարձրագույն կրթություն են ստանում նաև նրանք, ովքեր չպիտի ստանա։ Պիտի բուհ ընդունի այն աշակերտը, այն շրջանավարտը, ով իսկապես կկարողանա ստանալ այն, ինչին ինքը ձգտում է, եւ այդ մակարդակը ինքը նախորոք ունի թե չէ միջնակարգ միջակներով արտում հետո այդ նույն միջակ ուսանող է դառնում միջակել մասնագետ լավ է լինել միջակ ասենք դերձակ միջակ կուշկակար քան թե միջակ ուսուցիչ կամ միջակ բժիշկ այդտեղ նրանց միջակությունից հասարակությունը պես չի դժում ինչքան ասենք միջակ ուսուցիչ կամ միջակ բժշկի կամ միջակ շինարարի աշխատանքից Փոխվել է Ստեփանակերտը, արտաքին տեսքի մասին չի խոսքը, եւ Ստեփանակերտու տեսակը ժամանակը ամենազորեղն է։ Ամեն ինչ որ ազդում է ժամանակը։ Իհարկե փոխվել է։ Չի կարող փոխված չինի եւ Ստեփանակերտին, եւ նրա բարոյական կերպարը, որտեւ ապրել հասարակության մեջ, բայց հասարակությունից դուրս մնալ հնարավոր չէ։ Շրջապատի մեջ լինել, բայց շրջապատից չազդվել հնարավոր չէ։ Մեր քաղաքը միշտ էլ գեղեցիկ է եղել, նկատի չունեմ քաղաքի տեսքը։ Չնայած մենք մեծ քաղաք չենք եղել միշտ էլ, բայց մեկի մեկ քաղաքացի ենք կենցաղով, ապրելակերպով։ Տունը, որտեղ ես մեծացել եմ, ոչ մի կոմունալ հարմարություն չուներ։ Գնեինք երկուսենյականոց բնակարան, միայն 50-ական թվականներին ջուր անցկացրել, կոյուղ անցկացրել։ 20 բնակիչ էր ապրում երկու հարկանի շենքում, բոլորը 20 տնվոր, 20 տնվոր։ Եվ այդ 20 տնվորը օգտում էր բակի մեկ ծորակից, մեկ ընդհանուր զուգարանից, մի քանի փոքրիկ փայտանոցներ էին պահում այնտեղ, բայց յուրաքանչյուր փայտարոցի կողքին ցանկանոցներ էին։ Երևի 2 մետրանոց փայտարոց, բայց կողքին 3 հատ վարդենի կար, մեկ էլ փոքրիկ մարկերով կանաչի երցանում։ Կանաչի բույրն է, այդ վարդերի բույրը, եւ ոչ միայն մեր, այլ մեր բոլոր բնակիչների փոքրիկ կարճ 40 սանտիմետրանոց ձողերով ցանկապատեր դրած։ Զուտարամար, որ երեխաներ ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ գնդակը չընկնի, բայց բակը մաքուր, ապթափել չկար։ Փոքրիկ դնի ծորակեր, բոլորը այդ ծորակից ուկտում, բայց շրջապատը մաքուր էր։ Չհասվածքնել էին բակում անում, չորացնում էին բակում, փայտնել էին տեղ կտրում մակրասիրությունը առաջին հատկանիշն էր մեր քաղաքացիների։ Իսկ այսօր այսօր մեր 5-րդ հարկից մեկը տեսար, ըհը, ախպերն է դեցին ամեն մեկից եկաված այդ յուրաքանչյուրում իր շրջապատը, իր տունը, իր բակը, իր պատշգամբը, իր փողոցը մաքուր բայ, քաղաքը կփայլի մաքրությունից։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտին եւ Ստեփանակերտցիներին։ Կցանկանայի առողջություն, համբերություն մեր այս ժամանակավոր դժվարությունները հաղթարելու համար, կամքի ուժ եւ հավատ։ Ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը այլ ավելի գեղեցկանա, մեր բանակցությունը շատանա, արտահոսք չլինի, թող մանուկների ճիճը անդադ լսվի, թող մանկապարտեզները շատանան մեր, որտեղ ինչքան երեխաներ կան, որ այսօր մանկապարտեզ չեն գնում, թող ապրեն խաղաղ, երջանկություն եմ ցանկանում, բարեկեցի կյանք եմ ցանկանում։ ծրագրի հերթական 2012 թվականի հուլիսի 10-ի թողարկումը։ Ծրագրի հարցերին պատասխանում էր Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացի Սվետլանա Դերտյանը։